Znači prvog u mesecu je sunce otprilike na desetom stepenu nekog znaka. Znači svaku prvog. Znači vama ne treba da znate, efemeride vam ne trebaju dovoljno da znate ako pričamo o junu, znači jun mesec, da će sunce tokom juna da se kreće od 10 blizanaca do 10 raka. Znači, u najvećoj, najvećem broju slučajeva jedan mesec kreće sa sunce na desetom stepenu. U proseku se sunce kreće jedan stepen jedan dan, znači vi otprilike vidite da vam se nalaze planete i pravite aspekte. Kad će se dogoditi neki aspekt? Da recimo, ako imam mesec na 13 vodolije, 3 dana, ja da, ga tri stepena, Znači, to je 3. juna će biti sunce u mesecu, mestu, jel da? Ako mi je Merkur na 28 vage, koliko je to? U 18 dana sunce trigod neba. Znači, vi ovo po danima bukvalno možete da vidite gde se nalazi. Sledeća stvar, mesec će prvog biti na četiri device, znači napišete, ne, ovre prvi june, jeste, jeste znači na četiri delice, e gledajte sad ovo. 1. jula je mesec na 8 dana. Vi znate da ona svaka dva i po dana promeni mhm. znak, jel da? Mhm. Ali uvek važno, kolega, ako vas interesuje uopšte šta će da okupira vaše emocije tokom mesec dana, Najvažnije je da pogledate gde se nalazi prvog u mesecu, pozicija meseca. I od prvog do narednog, prvog šta će da uhvati. Recimo, 1. maja je mesec bio u raku. Naravno da sam znala da, će mesec, da mi mesec bude strani. Jel da? Da li ti je maj bio lep? mi su Lidija, pa ne možete da bude lep kad je mesec startovao. Slušajte, mesec je startovao sa konjunk, konjunkcijom sa Saturnom. Znači, čitav mesec će biti kakav? Kako je Težak. Pa lepo, startovo je prvi maj, u prvom maj mesec bio A, u da, da, da, raku. Da, da, da, Što znači da je nama mesec sranje. E, tebi u raku sunce u desetu. Ako pričamo šta će da obeleži ceo mesec ovaj, Ireni, To nije što mir što se tiče pozicije, jel da? Šta više baš može da bude let maj? Reci je rak u kojoj koji u desetoj. Pa rak, jel da, mhm. porodične neke stvari će obeležiti čitav mesec, to osta, četvrta, deseta, ali i cimanja, talasanja vezana za poziciju. Mhm. Tebi je rak u kojoj u četvrti isto, porodična dešavanja i situacija, to je osta četvrta. I baš sam bila tužna zbog prijatelja. Realno. Meni je u 12. pa ja se ubih spavića. Ne znam koliko ovo traje već, koliko dugo odlažem i predavanja i sve živo, koliko me odvaljuje i pritisak i sve. Pogledajte sada, vidite ovo, gde se nalazi znak device. Jer će znak device, ono što imate u devici, obeležiti naredni jun. Znači, mi će okrenuti da se... Meni posao. Znači ti ćeš, da nas pitaš šta ću juno, a se desim mi bi, mi bi trebali crći ćeš od pola. Ne, 12. 12 povlačenje, izolacija, to znači malo možete da uvatite maglu, krivinu, malo čitate knjigice, vremate i ostalo. Devica se u prvoj. Da, znači, da, prvo važno je, mesec, mesec će me biti sada u, u, u junu mesecu me ulazi u 12. Kako vreće? Jer je na 23 mi počinje devica. Ali je ti lako u 12. Da. Na doviđenja gleda se koji da, zna, da, koji da. zna zna, zna. Vidite, dva sata iza prvog će mesec već biti gde? Na stepenu posla. Da. Znači imate na svakih dva sata. Na Vidite, na svaka dva sata će se mesec pomjerati narednih 30 dana. Da. Znači, pojete da vi samo pogledate kojim znakom nešto počinje, neka kuća, Ako u 12. nije problem, osim ako nemate Saturnu u 9. Razumete, ako imate tu Saturna, Marsa ili Maletika, je onda je problem. A tu što u 12. to je milina, što to znači samo da izlujem se pobegnem i Ako meni je južni čvor u 9, jer ima to neke veze? ima nikakve veze. Čvorove ne gledamo. Čvorove ne gledamo, pa to nema nikakve veze, gledajte gde je u kuću. Okay. Sledeća stvar, Merkur počinje mesec sa 19 bika, vidite sad ovo. Ovo je vrlo zanimljivo da obratite pažnje. Ne? Objasnit ću vam i zašto. Merkur je prvog na 19 dika, 1. juna, do kraja meseca će doći do 20 raka. Vidite vi koliko će onda ga predsjeći. Baš znači, brzo. Mm-hmm. Znači, Merkur će ovo sve da pretrče. Ako vas interesuje šta će vam se događati u junu, Merkur je zadužen za komunikaciju, platni promet, posao, znači što god da vas zanima vezano za pare, komunikaciju, saobraćaj i ostalo, pre svega gledajte gde, su vam ovi tri znaka, bik, blizanac, trak. Znači prvo to, pa ja pitam šta će mi se dešati po pitanju para, desna će, kaže, ovo je super period, blik i blizanac, čim uđe na nula raka, u crvenosti. Tad je propast. Meni se što, prva, druga, treća meni. Pa da. da. Što znači da je to vrlo aktivan period u smislu rada, razmišljanja i svega ostalog. Napišite samo da znate. Da, 21. Znači 21. 6. Mhm neporola celotna krava. Znači vidite kako će on da pretrči, hvala Bogu pa će da pretrči u postranog raka. Izvinjavam se rakovima. Šta sad to znači? Da li je Merkur dobro u biku? Naravno da nije. To je ono sve, sutra, sutra. Jer mogu nešto raditi sutra, sutra. Sad je samo vaganje, dok ne uđe u blizance. Kad uđe u blizance, šta će onda da bude? Ja, imam se Odlično, znači ja ako vas pitam šta će da nam se događa od kako uđe u blizance, to od petog, pa tamo sve do 21. već treće, super, puno brzanje. E vidite, ja sad ljudima savjetujem da skaču, znači da rade, ko radi na procena, tada da skače, ko radi na dnevnicu, tada da skačete, zabakšiš, za šta god hoćete, ja da se javljam na telefon jer će tad biti posla Znači, jel da? Kako uđe u znak raka najbolje smo? Što? Šta će planeta razuma Samo gdje u znaku emocija, talasanja, da mišljanje? Pa nekako, ne valja, valja mesec da budu raku. Tu oni treba da bude, da akumulira, da vi pobegnete novu kuću, ali ne da je sa Mars. A ući će i prokretnik Mars, isto. E pa, jebi ga. Dalje, Mars kreće mesec sa 27 blizanaca, e, Mars sa crvenim. Da. Sa 27 blizanaca, Prvo bilo 17 razlika. E Vidite koliko se on sporo kreće. Ovo je još i super brzo. Šta bi radili da je on u 8 meseci? Kao što je bio 2007-2008. Šta bi onda pa radili? Pa ništa se ubiješ odmah. Mm.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 Poli, vraća su jatra. Ko je, 18? Da, sad ove što ide. Da, da, ja da. E, zato što uvek on, pre, on uvek je u narednom znaku. Znači, da. prije toga je bio u vagi, pa je onda dugo u škorpi, pa onda treba da bude dugo u strelcu, pa onda dugo u jaštu. Da, ne znam, baš na dalečno ne ide. Proberit Ide iz e, Vodolija, se vraća u jaštu. Za koju godinu? Ja, ovo sam... Da, sledeća sad što ide retrognesno, mama je ovaj naša. E, 18. 18 na 19. 18. Da nije 19. 18. Ali gledaj, znači on je uh, u Škorpi bio dugo 2016, ali tako? Da. Znači 2018. ide u Srem, u Sremku će biti drugo. Hvala ćemo, mi. Da, znači to vrlo kratko, ovo je bukvalo kratko, da će ono mesecima da bude. Ne, ne, ja sam da žela. U Da. Pa će proverimo. E, gledaj to vas. Ako obratite paž, da. dalje, šta se događa? Šta ćemo da radimo kada je Mars ovde u prvoj dekade rak? Šta? To je rakova dekada. Pa vidite šta će bre ljudi, pa znate li šta je Mars? Bes, gnev. Šta je još Mars? Čime on vlada? Ljutnja. Čime još? A u raku proključala voda. Voda. Pa pa Svi da će ga da Svi. Svi. Obratite pažnju, napišite velikim slovima. Gde ide Mars? Odakle trpite stalno napade. Agresiju stalno trpite odakle. No. No. Evo sad dok je u blizancima, gde vam je znak blizana, da vidite ko vas napada? Da. Pozicije. Trenutno u desetoj znači pozicija, u desetoj ko te učitelj te napada, ne napada. Kod meni četvrte, meni je jesa, napada roditelj. E, si dobijala neka rešenja, izveštaje, nešto? Pa mislim, ništa malo što inače ne dobila. Ne, ne, ne, ovako nešto, da si dobila neku, neku glupost. Pa šta? Pa dobila je da je pripada H2 ovaj njen deo. Da, jes. To moja mama dobila. Da, da, dobro, tiče pa vas. Tebi je Marina blizanac gde? U drugoj? Drugoj treći. Druga kuća je pod principom čega? Jupitera isto. A treći pod principom Marsa. Marsa, da. Ja ne znam kako uopšte se nisi posvađala sa kim bi god stigneš. Om, om. Pa je to tako. Kad uđe u treću, onda se najčešće svađate ili budete napadani od... Pa nisam stigla iz Lomija, braće, Da gdje da se svađim deset dana u kući? Neki deli blizu. pa šta te ja te ne napadam? Ja te napadam. Osim mi Venera. Opadna, 29. Ne, ne, ne, možda ne, liđe Nikola ne. Da hmm. Na koliko ti Venera? Na 20. Prošlo Veneru. Da. Da li su barone? Nisam Venera. Transit i Mars kad napadne Veneru nije isto kao kad Venera trče u zagrljaj Marsa. Je znaš? Da. Ništa, Mars Evo, Venera isto neko štipne ili te mm. pošelje poruke. Da, da. E, vidite, sam po sebi ništa ne može da uradi. Na da dva je, pa tebi će sad Neptun da zapuca na Veneru, ima da ga nagrabu. Pa da. Pa da, da. Ako, što samo ja da strada. Mesta i od Njemcema znači, to Četona još malo znam, 20. Da, da. I u isto vreme, Neptun, kvadrat Venera, Pluton, in konjunkcija Venera. Još da živno Venera. I Jupiter će da tresne sad direktno Veneru. Pa baš lepo. Saturno pozicija i tako. Da, sa <laughs> A pa briga da. Ali vidite, sama jedna planeta ništa ne može. Ne, a sam vrli zašto pomisla sam, pošto maš nema vreme, pa će to biti prve koze upoznaju nešto. Gde mi znak raka? Deseta. Mars kad uđe u znak raka, već počeo mucam. I javno me vrlo da upoznaje, prenosim vrlo do da pola. Kad Mars uđe u znak raka, Znači, kad krene ka desetu, čutite, to je stvarno napad od nadređenih, svako ko je nadređeni. Jer smo rekli dole, sećate se ono, privatni plan ili socijalni život i gore posao. Da. Jel da? To je normalno navedeno. Šta će meni bude kad uđe sad u raka, a to je moja 12. Znači, ne prijatelja, samo sebi, jo? Majme da ti je da. rasto i psihu... Prvo će psihu da mi roka najstrašnije. Ovo ide na šašama direktno, pa će ti na predlom okolju. 12 polje zvog duha, A na Saturnu ali znači glavobolja, da glavobolja. Može i to, da glavobolja, glavobolja. Ne da da su ti svi ne ono Ne, da ljudi, vidite, tranzit je ono šta je, to nije baš e, subjektivni doživljaj, to je ono šta je oko vas stvarno. Mhm, da. E sad, ajmo dalje. Gde će Jupiter da bude? A Veneru nismo navali, ona? Polako za Veneru. Jupiter od 13, 13 vage sve Venere jebote, okreće se u trigonu sa mojim mesecom. I čora. S, e, R, D pišete. 13. Sve vreme na 13. Ceo mesec. Direktan je 9. Znači 9. 6. Sve šta je počeo, e, ovo sad moram da vam objasnim. Šta znači kad je čitav mesec planeta na jednom stepenu? Znači, Jupiter je sada stacionarno direktan, jel da? Šta to znači? Jupiter znači doslovce podrška na svakom planu. Jel da, da vam nešto ide u život? Jupiteru vam je nešto dato. Jel da? Tako? Znači, nešto vam je dato. Sa Saturnom imate ono, sećate se ono, dnevna straža, noćna straža. Da. Saturn je onaj koji ide i ne da ništa i samo seje zlo i smrt. Jupiter samo donosi dobro. Odnosno, skače to na priču dajte Bogu tri dana i radi u vašu korist. Kada se čitavog života, e, čitavog meseca nađe u stacionaru, odnosno sada je stacionarno direktan, šta se dešava? Ka vama je krenula pomoć i pomoć je krenula i stava. Što znači u senci? Sad je Jupiter u senci. Pomoć je dvore iza leđa i vi uopšte ne vidite. A taj ne zna šta će s vama, koji bi da vam pomoga. Gledajte da vam je znak vage da vidite šta je to što treba da krene. Poslušajte me dobro, devetog, to radi kao švajcarski sat je god, šta god da imate na 13 stvari, šta god imate u drugoj dekadi vazdušnih znakova, druga i treća, šta god da imate u vazduhu i u batri, Deveti, dobro zapamtite, od devetog sve samo krećemo bolje. Samo se odjednom otvaraju vrata. Da bi ja to vam objasnila, nema dobrile, pa nema ni ali da pa ću vam objasniti. Gledaj, Jupiter je to što je, jel da? Da. Znači, na primjer, sad neko treba da otvori vrata da i kući. I on je krenuo i stao ovako i sad ne znam šta da uradi. Ali tu je. I vi, ajde da otvori vrata, ajde da otvori. Ovo će biti najnapetiji devet dana u vašem životu. Ima da podilkanite i da skrenete. Jer niti će da krene, niti će da se vrati. Razumete, ono ovako stoji. Tačno devetog dođe ovako, i zašto je ovo. A u nema, i ga tako obali do kraja. Znači, pogledajte prvo, gde vam je znak, da vidite kako da krene punom silinom način u vazduhu će da krenu napred. To je poznat vazduh. Da. Pa nego šta, pa ima ni vene da se kako će da se ugoje, ne znam, ali ima da vi što sreće. Jupiter je, slušajte, da uvek podrška, nečija podrška. Jupiter znači uvek doći će neko ko će da ti ščupa iz situacije koje... Ne, ne, ne. E, pa jebi ga, to ne bi da se izjašao. Jupiter je uvek obrazovana osoba, jer smo tako rekli, da, da, pravnik, političke nauke, čovek s puta, šta je još Jupiter? Da. Doktor, profesor, doktor, ne mora nužno da bude mhm. stranac, to je profesor, doktor, da. čovek koji je na putu, čovek koji vam utrčao u život. E, Poznali jednog tako. Pa dobro, ne, evo, interesno da je stalo do vrata, do devetog treba da ga otvori. Ove dve devojke imaju Jupiter u prvoj vama, znači sve ima da reši neko drugi. a ne, Neću bre da, da komuniciram, sludaci. Gdje je važan? Ne, ne, u prvoj. Tebi u drugoj, to je pare. Pa. Ali slušajte ovo, Jupiter je uvek, ne zaboravite, protekcija. Dobiti nešto za džabe. Znači, neko nešto za vas uradi za džabe. Razumete? Zavisi u kojoj kući. U prvoj, Samo je došao i otvorio vam širom vrata i rekao, aj unutra. Razumete? A, sad vas drži ispred vrata i vas da nemate da pojma veće. Najčešće ovaj stacionar Jupitera užasno zamora. jer je to sreća koju vi nikako da dođe, vi ste se sad već umorili i svi ste digli ruke. Znači sad već ponazut. To je dan. Da, ali vidite, što se više bliže tih 9 dana nikom, sve manje se veruje u Jupitera jer je on najkorumpiraniji i najgori kad je retrogradan. Jel da, povukla se pomoć, sve vam neko nešto obećava i ovako šarberepica, daj ne, ne, ne, ne, nikako da nešto uradi. Pogledajte gde je Jupiter. Kada devetog krene direktno, ma istog dana ćete da osetiti, nema dan posle, da, to je ono kako mi znamo datum. Tačno, taj dan je ajčar. On odmah dolazi da interveniš.

Slušajte, evo Vesna se setila, pošto je Jupiter vladar njene treće, ona se baš te godine preselila, došla za Beograd, upisala fakultet. Šta je pojenta priče? Nije pojenta da se vi setite e, tačno nekog događaja, bilo bi super ako možete, pa nije to mnogo daleko. Vraćajte se po 12 godina da vidite šta je tad bilo. Ali naročito tad kako on krenuo odmah direktno. On inače direktno uglavnom kreće u junu ili julu. Znači, to su ta dva meseca, ili jun ili jun. On nisam mi pitala sva puta, kad sam na prijeme. E, e sad ti probaj da se setiš, da li je tad bilo nešto da je tebi olakšano, da si imala protekciju, ne? U stanu, na fakultetu, bilo. E, znaš kako? Dobro sam, mislim, našla sam stalno roku da nešto dana preko tepke neke. Mhm. Ali ništa da ne... Dobro, preko da. Vidite, šta je poenta? Neće se vam uvek događati sve u istoj simbolici. Razumete? Neću u istoj simbolici da se događaju stvari, ali je pojenta da će uvek biti nešto od navedenog. 2004. Šta ti se dogodilo? Treba pa da na 2001. 2003. sam se ja preselila i to sam pa, da u stanu bila. Tad sam u svom sam stanu bila do 2008. Probaj da se sjetiš četvrte, šta se desilo? Na pa studijama sam bila, Bože, bre, kad je studije 2004. Pa čekaj da čuješ ja šta sam radila. Upisala srednju školu. Ne, nemoj da priču. Kažu, ja se odlično šta, sećam što sam radila, pošto se Jovan rodio u septembru 2003. Celo leto uživala, bila tri meseca na odmoru sa bubijem, cicijem, ove, zemavali se, nismo ušte ulazili u kuću. šta sam, dao sam još nešto radila, mogu sad, Znam da bi bio mali, znači daleko nisam mogla da odem. Sećam se, tad nismo ulazili da u kuću. Šta sad to znači? A vlada mi petom i vlada mi devetom. E, znaš, Jupiter mi vlada petom i devetom. I sada mi vi kažete da ja sad neću tri mesta da uđem u kuću. Pa to je apsolutno nemoguće, ja sad ne sam, ja znam da budem... Meni je vlada četvrtom i sedmom, a trenutno se nalaze drugom. Šta pa je godine ne preko No, pojma ne. Pa meni vada pa pri tebi, pa? Pa, pa moguće je da sam ja dobila u tom periodu... Nešto od mame i tate, što? Ne, rešenje za samo. E pa moguće. Ali to je bio decembar ili januar kad sam ja dobila. Nije to to. Tad je bio Saturn u lavu. Nema to veze s tim. Nešto se setiš šta ti se dešavalo u leto 2004. Ljubav neka, šta je? Jesam se, ljubila sam se, ali je, da li leto 2004. ili leto 2003. E pa, u pičku mater. Što da. se sad vraća na 2004? Pa četvrte je bio Jupiter u Vagi. Pa dobro, ja sam se 2004. Pa, e, e. ali ja malo rekla 2005. zato. 12 godina sam da Šta vam je bre ljudi? 2004 četvrte bio, treće bio u devici 100%, četvrte, jao, pa šta ja lupam, da ide dobre peta, ne četvrte. da, Zato što u septembru 2003. u E, u maju 2005. sam dobila premešte isto na senje. Ma more, šta ti se na ljubavnističkom planu desilo? I pete sam švrljala po beloj sveti i uživala. Kako ti 2004. upisala srednju školu, kad meni tad dete bre bilo Prva godina. godinu dana? Da, tako. I tad sam prvog dečka imala sve. Jeli bre dete Marina, koji ste Što Još jedno od tebe. 88. Ba nemoj da me vezu. Da li sam je bujao već? Uveliko završila srednju, ako se ne varam. Ne, ne istim, bilo sam sve. Kako nisi, sam ja misliš od istaterologije? 88, da. Osnovno sam završila kad se terologiju. Pa da, koliko sam... Ne, koliko da sam završila sve vam. Znači, obratite pažnju šta se tada događalo. Pa da vratite opet još 12 godina. Znate da je 93. bilo Jupiter u Petrovaki? 93. U tom nije bila lepa godina. Pa ja imala ta 19 godina, počela da radim na radiju. Ja sam napravila kao godina. Ja 19. A u augustu, ja sam sad, e, to mogu bolje da se setim. Ja sam uh, tada drugog augusta izgubila menima. Ko je 93. Da. Ja 91. u julu. Ja 2004. te. Znate što sam mi uradila? 2004. pre Jomani. Što sam mi uradila 93. Da i tada, imala sam vaške i nisu mogli da me ovaj... Koliko ste imala godina tada? Znači, tada 93. Tada sam bila 12 godina. Da danas sam u 7 i 4, da, četvrti Na kratko ili na čelo? Na čelo, u redu, ja sam, ja sam, ja sam tu. je se nabila na čelo, ne, ne, koliko je mašinica mogla da dohodi, toliko Jasno da pričam, ja sam ovo pa- pet godina. 93. izgubila Diamond Krajeme Air. E, onda 2005. sam raskinula sa Ekroelom kraj druge ere. Šta će sad da bude kraj četvrte? Kraj treće ere. Ali šta mi je treće ere? Pa, pa čekaj, moramo da ti kažemo šta je treće ere ili znaš? E, ne znam. 90, pa ja se razmišljam, Bože, što je meni tad... Nego, možda je u Znači, svaki put, ali vidite, nisu uvek i druge planete na mesto gde su Da, to i kažem, ali će se ponoviti, slušajte, Jupiter samo znači da dolazi neko ko vam otvara, jebote, pa 93. meni vaga u četvrtoj kući, ta smo dobili prvi put obaveštenje da se uselimo. A preselili se tek 98. i 5 godina bili iz Pakove, znači? Znači, Znači, kuću. Ja? Ne, nego ja sam živjela u Bajlonjevoj kući. 93. su nam rekli prvi put da se definitivno selimo. Da gotovo, da je to povratak ono imovine i sve. I od 93. mi bili komplet, ove, kako se zove, spakovani i nismo teli destinacije koje su nam nudili. Nismo teli, prvo je bila Bežanijska kosa do neko nekada mi na pamet Bežanijska kosa. I nema veze da li groblje nije, ja bi sad ne znam da nabodem Bežanijsku kosu, sad kad pređem most ja ne znam da je. Onda je bio Novi Beograd, to meni nije padalo na pamet, totalno asocijala, ne dolaze obzir. Treće je bilo Banovo brdo, rekao sam, to ni po tačkom razno na, u Selendaru ne idem. E, bilo je preko puta Meka na Banovom, znači ja nemam pojma ni gde je Mek, ni gde je ne znam. Onda je bilo e, pre, e, ovaj, kako se zove, obre, sunčana padina. Rekla sam, ne pada mi na pamet, pored da me jedu komarci, ne dolazu. Ja, ali tema baš lepa, ja mislim. O, baš je ona. I tako je to trajalo do 98. Ove, ako obratite pažnju sada na ceo Jupitera, ono što je najvažnije da vidite da sad, e, kad kreni iz retrogradnog u direktni, da vam samo neko ovako širom otvori rad. Ju, da li sam bila 93. sam bila brez do ruku ove, na isto. dvoje smo se motali do jedan pojma koje godine. Da li u smislu prilika dolazi, jel? Ne prilika. Jupiter ne zaboravite da je intervencija nekoga ko ulazi da vam reši neki problem. Razumete? To mogu da budu mama, tata, šef, neko će da se namete tu. Slušajte ja kakva je situacija. Devojka me na fejsu smara mesecima, sa devom i družimo. Između otlog mi se nakače. I ovi nas dve se družimo i ona me zove dve nedelje za redom, izbacuje iz lokala, znači katastrofa, ima mesec u vodoli. Inače, blizanac vaga mesec u vodoli izbacuje iz lokala, nakarikalio je gazda joj se nakačio na struju, nakarikao na mali lokal u Ljigu 4000 struje za mesec dana. U Ljigu? 40.000 da. struje? Lano, da, i ona je lano zvala ove iz EBB-a. Znači, nema prebitve, ne, oni su ustanovili da je struje stvarno potrošena. Znači. Da je ona treba da rešava, znači, totalno udilo, ona je zove plače svaki Boži dan i ostalo, i slučajno se desi da je od sneže naše, ove što drže butik, Njen muž je načelnik u policiji, a on je čovjek rođen u Ljigu. I slučajno se desi, danas mi ona kaže, pa gde ta jebota ima ovaj butik? Ja joj kažem, pa u centru kod pošta. Ona kaže, pa ja znam i nju i to, kaže, idemo ja i Sarić da joj to rešim. I ja je zovem, a pazi, on joj u kući isekli struju, ima bolest u majku o kojoj brine, ne, ja prebijenu vina. I ja danas zovem i kažem, dolazi ti Sarić, od ponedjeljka ti to rešim. I ona kaže, jebote, ja ću se srušim sad od stresa pošto on, mislim, može da interveniše tamo u smislu, da. ostavite na miru, nek plati na rate, razumiješ? Da, da, da. E, to je fora, e, šta je otprilike Jupiter direktan? Šta će on direktno da donese? Razumete, šta on konkretno da? On samo otvori vrata, pojavi se neko peti i to vam reši. Znači, treste vam neku situaciju, da vam situaciju. Šta sad to može da znači? Naravno, vi trebate gledati prvo čini Jupiter vlada da vidite na što se to konkretno odnosi. Znači, pa da. Znači, to je neka promena komšiluka, treća komšiluk, šesta je posao, neka promena vezana za posao. Ali znate šta je to? To je tipa ja se pozorim i kažem ti desna, pakuj se odmah sutra, idi na razgovor tamo sprava za posao. I vi sa, to znači, prvo je važno da razumete šta znači tranzit. Jupiter je neka peta osoba koja dolazi da vam reši problem. E sad, ako bi ja vas pitala ili ja znam, ili ne znam, ili ovo ili ono, Jupiter je uvek onaj ko na kraju nešto za vas uradi. Saturn, za razliku od Jupitera, <laughs> samo podmeće prepreke. Pogledajte da je sad Saturn celo mesec, da vidite da ćete neprestano da udarate glavom u zid. Non stop. Saturn od 25 do 23 preoca. I, i, i, i, kvadrat može da Znači, je definitivno kupujem stan. Pa vrlo je lako moguće. Ja ti lepo rekao da branka radi u banku i na kreditinu. Imam ko hoćeš. Ove, e, šta sad ovo znači? Pogledajte. Desabl, tu znači kad vi pomislite da je sve gotovo i da tu nema šta da sad bi tu može, ne može i ostalo, on samo zatvori i nešto iskomplikuje. Recimo, hoćete da idete na put Primjera radi, kaže Vesta, evo ja, ja bi sreo se u trećoj, 100% idem na put, skupila sam pare, sve, ne može ona što iskomplikuje. Ali pošto je vlada... Ne daju joj slobodne dane, ne daju joj ovo, ne daju joj ono, nešto se zakomplikuje i ne može. Ali može su sad upisati da ovo reaguje? Ne može, ne, ne, on će odreagovati u drugoj simbolici, ali neće tako. Znači, gledajte gde je vama od 25 do 23 šta imate na tim stepenima pa on ne da, jednostavno ne može i čao. Meni u Da li imate neke planete od 23 do 25? A, to planete? Ne, meni je samo vrst četvrste i... Ja da, imam Marsa u Vodolini. Vrča je 40 do prve 7, iako na prve Dobro, Saturn pravi seksu s Marsom. To znači da ćeš samo svaki dan u junu vidjeti rezultate toga šta radiš. Stigla sa Merkur. Na koliko ti Merkur? 25 lava. Odlično. To je fenomenalno, to znači to uživanje na starim lovorikama. Dođeš na poslu, malo zakasniš, oni kažu, ma nema problema, ajde ti odradiš mis, misli su ti stabilne, financije stabilne, kako je, tako je, Saturn, šta smo rekli, da Saturn nešto veliko, mhm. da ti ovo, ali je sigurica, što znači, ja te pitam, da me ti pitaš, će biti neke love, ja bih rekla sigurica, sestro, nema ništa veliko, ali sigurno. Znači, gledajte šta imate na ovim stepenima. Ja master, Na koliko? 25. E, to znači da je on nego već i sad u opoziciji. Da. Šta je opozicija? Ona se tiče drugih ljudi. To ste zaboravili. To je prvo aspekt koji se tiče neprijatelja, drugih ljudi, partnerstva i ostalo. Gledaj, čime mar Vlada ti drugom i čime je? Ništa, da me sad pitaš kada će dođe dečko, nema. Mm. Nema, nema. Kako kad mu ne da dođe? Ako je meni u kvadratu sa Venerom, ja kažem, ja, vas je ne dođe deško, neće. Kvadrat sa Venerom, ne može. Ja kažem, hoće. Vi kažete, ma jok, zatvorit ćemo se granica, ovo ćemo, bude, bit ćemo ovo, bit ćemo... Jovan mi je, ove, isto tako neku koga ja volim. Ne se tiče to Jovana? Ne. Zato što ne vlada petu. Venera vlada četvrtom i vlada jedanestom. Pa neki prijatelji kuća. Znači ne mogu da ti dođe prijatelj da- ili da ideš u prijatelju, ja? Pa da, ne može. Nešto će sa njima da bude problem. A to znači da fizički ne mogu da ti dođe ni pare od penzije. Da, ne mogu ni pare da dođe. Ako ja pitam, a penzija, vi kažete ne može. Ja kažem, ali dobila sam rješenje. Ne može u ovom mesu. Ali Jupiter će da krene direktno. Pa jebo Jupitera, neće doći pare. Jer će Saturn uzeti da nađe nešto čime će da vas zaustavi. Znate? U samo jedno, vi rešite deset prepreka, on namesti još tri. I nema. Čim on vlada? Jel se sećate? Tiranijom. Tiramaš. On ne da nešto, uporno Služa, ne da. Slušajte, on uporno nešto ne da. Ako ja tebi sad kažem, daj mi ljubav, ne dam. Daj mi pare, ne dam. Daj mi vjerujem, ne dam. ništa bre ne da vjerujem. Šta ti je od 23 do 25? Meni? Da. Od 23 do 25. Jedino šta mi je e, prva sedma. Pa dobro je to. I da sad ti tali hoće, hoće svom s U junu? Ne, ne. Prva, šta će nam se događa? Slušajte, Saturn vraća stare hronične probleme. To znači da može da te boli kičma, da te bole zglobovi, da te boli zub, da imaš problem sa glupostima, nekim starim kroničnim. Da li da počneš da trkeljiš formaru, vadiš stare stvari, koje šta ovo, ja više nemam što da obučem i ostalo. To nije problem. Prva sedma smo mi drugi ljudi. Gledajte šta imate u ovim pozicijama. Znači, zapamtite, jutro otvori vrata, dođe neko bez veze pade vam s neba, sve vam reši, a Saturn ne da. Ne da. Zaklađenje. A pazite, kad je Saturn restrikcija, znači nema, sećate se šta je restrikcija struje. Nema bre, brate. A retrogradni, dupla restrikcija. Znači, to nije ono nema struju u dva sata, nego nema struju dve godine. Evo, prike spalo da ih improvizuj. Kako je moja drugarica stvara da trudnice zastavljamo u petom kad je sam? Pa šta onda? Gde je stao na? Na Neptunu. E, znaš ti kad sam se udao? Transitni Saturn kvadratno na Veneru. Pa kako onda ne? Hmm? Pa kako onda ne? Tako je kvadratno na Veneru. Da, Problem, slušajte ovo, šta je to, restrikcija pa restrikcija? Ako bi ti da budeš devojka, devojčica i tako ono restrikcija, pa hoćeš da budeš devojčica i još jednu restrikciju. Ali kako bi nam definisala... Jupiter i Saturn bili u bliznancima kvadratno Venera. Kako bi definisala da. to je pošto meni Saturn taj opozicija na Veneru. Da. Rušenjem čega? Ti ne možeš se sjetiti šta je bilo pre 28 godina, kad je bio u opoziciji. Rušenje, to je rušenje, gledaj čime Venera da vlada. Venera su uvek devojke, žene, sestre, mlade devojke, opotice da se ohladiš od nekoga, da ga ne voliš više, da ga zamrzviš i oto. Može i nekoj tvoj drugarica da se dogodi neki problem. Ne znam. Ona mreskoga kad radi opoziciju, šta ono? Ništa, to su tmurne misli, crne, lotova. E, pa da, onda je, da izlatiš. Restrikcija misli. Da kreneš da zaboravljaš kako se kaže viljuška, kašika, da ništa ti nije jasno, da možeš da se setiš ničeg. Uglavnom je to period kad su vam mračne misli, kad nema optimizma. E sad vidite, šta je uran? Uran doslovce znači gle čudesa. Što je ono, Bože me sad Gde god da vidite transitni uran, on doslovce znači ne mogu da verujem, ne mogu da verujem, ne mogu da verujem. Znači, gde god da Da neprestano nešto se umereli. Uran će biti od 27. do 28. stepenovno u opoziciji sa mojim Merkurom, a ja onda talo imam sve. Pa evo i pre, brate, u vas da Evo i ti malo zemljati. Kad me budete čuli i uno, sve će vam biti jasno. 27, 28. Ovo neću da baksuziram, Ali ovo je aspekt avionske nesreće, znate, uran opozicija Merkur. Aspekt saobraćajne nesreće. Ili saobraćenja ili avionska. Pazi, Mars u 12. uran opozicija Merkur. To je doslovce saobraćajna nesreća i zablagivanje u bolnicu. Kakav bre saobraćena nesreća kad ja nisam vozač? U junu da letim negde ne mogu, pošto sam radim, tad, meni je tada, nisam da. na vi bi rekla, a to da te malo tresne, sve bojler, nemam bolene uvo. Znači ne može bojler da me tresne. Šta može me tresne? Da mi padne avion jedino na zgradu. Pa da, i to nisam ja u Natalu, imam uran, konjunkcija Merkur, Merkur, vladar, treće uran, vladar osme. Ja trebam da vozim. Jovan, hvala Bogu, ima da u sebi kući. Bajs, ne vozim sestro, ni rolere, mislim ne vozim ih ovako, mislim vozim po kući. Ovo, kad vidite, odmah recite čoveku, saobraćajna nesreća. Ovo je aspekt saobraćajne nesreća i pad aviona. Pa da, onda to može da zadesi gde ko ti izašla pa napolje neki... Pa da, ali gde će mi udario avion na sred ulice ili gde će auto mi udario na ulicu? Mislim, to će, to on će naći kad treba da te udari deće. Znači, Pa neće da udari. Da li je to i polupavanje da ubrzam pamet pa da krenem tako lupam nebuloze ili da me zainteresuje astrologija, to je aspekt astrologije, to nema šanse da me zainteresuje. Ja i astrologija smo svoje interesovanje odavde odradili. Šta će onda da bude? Uran je stalno, znate šta je uran ono? a preko puta Merkura, na mene gde je Merkur. Možda je ona nešto potpuno novo. Pa novo, da, da, da uđemo u novi biznis. E, a vidite, trenutno me zovu Izraelci na pregori, ne znam da sam to rekla prošle nedelje, u pitanju je neki milion sigur. Ja sam rekla, a, kako baš mi milo i drago, i pozvala advokata, mu kažem, spremi se to neki da te pačem, da idemo na pregovore. On počeo kuka i jao, lova. Rekao, ma šta se bre, ne zanosi se bre, čovječe. Pa ja to slušam 20 godina. Svi neki milione, milione, ti milione nikako dođu. Ja pregoram samo za 10-20 evra. To za te milione i to to... Pa može me pljusne neko, neko iznenađenje. Ma može me pljusne moj deda. E sad, ako je taj uran iznenađenje, pogledajte šta imate na 27 i 28. Tebi uran na 27 8. 26. Nemoguće bre, meni je na 26, ti si da nam mlađe. A nekro mi je uran. A pa dobro, da, izvinjavam se. nam drugi isto je, znači. Uran i Saturnom je na isto. Desno. Da, nisam nekro da. da, na 25, što je prošao. Čekaj, malo da. Pozicija uran, uran. Da, pa, trigon, ti šibo, to su vizije i tako. <laughs> Tebi je na 29 Merkur, e, da, blizan. Šta ćeš i ti da potrčiš nešto radiš? Mm. To sad iz ovu perspektivu ništa ne deluje, ali uran jeste iznenađenje, nešto naglo što treba da nam se I upre ako me budu vi Izraelci zvali da moram da idem na razgovoru tamo u Jerusalim, da padne avion, da vi dođete bre. Ne idem nigde dole, da, idem sa peške i to gde nije u blizini aerodroma. E, čitam neku stranu knjigu i dobra fora neka otišla u Beus, se udali. I tela beže od muža i krenula peške, po planinama u Velosu. Pa <laughs> rekao, dugo da doguraš peške. Reku, što volim, ovo sam venerom da vidi, svađam se samo sa sobom. A baba kaže, što ova džangriza u sred noći se dere i svađa? Reku, i ove gluposti ne mogu četi. Kaže, pa ko te tera? Pa ne treba niko, kad sam već počela, ne mogu da odustanem. Pogledajte šta imate na 27-28. Ja na 29 samo venerom. Kako mm. Na 29? Da. Čega, blizana? Da, blizana. Pa, gotovo da isti ga nadaljalo. Sad kreće. Pa Mars je samo na da Veneru, Uran na Veneru. Saturn... Ne zaboravite da Uran uvek neko novi. Ništa sad. I ništa normalno. To A može da bude, na primjer, vraća mi se jedan e, bivši dečko iz Kanade u augustu. To ne može da bude. Ne. E, sam stavila tekst na web sajtu. Šta znači veneraju urat? E sam dala primjer ovog Emanuela Pedera što se oženio za ovu stariju. To je nešto što je nenormalno, ekcentrično, nemoguće. A? Ne može, ura ne možete da predvidjeti. To otprilike vi možda gađate, tako pretpostavljate, ali ako ga predvidite, to nije to. U avion ja ne ulazim, to može se predvidi i u kola. Ne, ne, ne. Znači- Naročito ovoj Lidija ako je isto vreme u nekom aspektu. Ne. Znači e sad gledajte, ako pričamo o ranu, on je totalno nepredvidiv. Totalno. Samo gledajte čega se tiče. Ako se tiče sunca, tiče se srca, samo da znate, to je ono, jednom da krene srce, du, du, du, du, du, du, du, du, du. Jel da, ili da nagro povredite oko, da vam nešto uleti u oko sa suncem se tiče autoriteta. Na koliko ti je sunce? Na zalava. A pa izvinjava se što pitam, se kako se to zna, kako sram te bilo. Ako se tiče meseca, tiče se obavezno promene mesta boraka. Obavezno, znači nema šta. Ako se tiče Merkura, tiče se posla i para i deca. Ako se tiče Venere, obavezno se tiče ljubavnog života. Ako se tiče Marsa, to je eksplozija, to Božo me sačuje. A ja se računaj nevidljiv aspekt ili samo vidljiv? Svi aspekti. A ja onda imam 51 sa Marsom. Pa dobro, to ti neka sjajna prilika da ubrzaš mozak. Ako se tiče Jupitera, to je nenadani obrt sreće. To je grozno. Na koliko ti ufte? Tebe u 13. Kako je računaj 13 i 12 su 25. Kad je bio na 25 je bio u 72. Kako ga vergla moj natalni ne, e, računa množila. E sad vidite, za razliku u Durana, koji donosi situacije, u kojima ste vi u šoku, to je ono Neptun donosi situaciju u kojima ne znate da li da plačete ili da li da se smete. I to radite u isto vreme. I plačete i smete si, ništa vam nije jasno, kod da mi neko lako veze oče i ništa ne verujete i sve vreme ponavljate ovo je prevara, ovo je prevara, pa plačete, pa se smete, pa radujete, pa se smete. Znači, kod da ste mrtvi pijani. Neptun će biti ceo mesec na 14, s tim da će 16. da ga uripne u retro. Znači da je jebala ga vetra, što mi je drago da ne budem samo ja na državno. Kako je samo vetra najbala, jebe mi i marca i meseca i... Među mi je, sve među sve sače. Sve mi je. Pola na tamo mi je. Malo i E sad vidite, meni nam došao, pazi, za malo da mi utrču u opoziciju s Venerom, Venera mi na 22. Hvala Bogu, pa ću sopa metim kad krenu u nazad. A kad krenu u nazad, veki, lidija, dete Marina, ima da ga da, da i ti, ti si imaš nešto blizu rukima. U blizantima da. Maš ti ime. A oni su na kraju blizanac, jel? Ali Venera nije indukcijom i pravi se Venerom. Da A, pa to je. Znate što to znači? Tu je, ne to nije skandal, tu zapamtite, ogroman skandal. To je nešto od čega ćete da pocrvenite od sramota. To znači baba od 60 nađe dečko 20. Pa čas plače, čas se smeje, pa ponovio je Bože, nisi normalna, mene sramota, pa se sakrila i krije. Šta može danas da bude skandal, vi to prosudite sami. Uglavnom danas bi to bilo, recimo, cirkus da je čovjek oženjen, da je da neki skandal. Zašto bi se vi stidili? Eto, prvo od toga krenite. Neptun znači da vas neko ostavi ko golog. Da je vas sramota samog sebe. A zašto još znači neki? pa ne znam kako ti kažem da se vi stidite, da ste uludili u nekom. to najčešće daje i duge paze platonisanja. Velikim slovima napišete Neptun jednako čežnja. A što se času znači ništa? Ma ništa, šta on tu bude sto godina. Mm -hmm. A da, da. nije jedan, dva je ovo je na Sada Pa da, počinje da je trese, ali će hvala Bogu da te opamete, da te vrati na ovu ricarcu. Hmm. A, našu drugaricu neće da opameti, jer našu Irenicu, jer će da dođe do e, kvadrata sa Venerom, jer kvadrata ili 150? Do 150, ali će i upi do otvori vrata, kaže uđi, uđi, ne moraš da se izulaš, Pluton će da se vrati u nazad, da je prikolji i će ozdravo. A zašto može isto da se desiti? Da recimo čutiš dva meseca, da ti glupo da nam kažeš. I da te mi uvodimo i kažemo jebote, pa što nam nisi rekao? Ti kažeš, pa mene bilo sramota i bilo mi glupo, jer se tu ništa konkretno nije desilo, ja ne znam na čemu sam i bilo me sramota da vam kažem. Pa čekaj, meni je na 15 trenera. Pa to je, to je, to je, to je, nema. Jer ja rekao treba da ima društva koliko hoće. Ne. Šta ti je tamo na 13, 14, 15 blizonaca? Na 14 blizonaca mi je mesec, na 14... Popa u Popa Ovo je mars. E, to ti je to da je eksakt. E, Neptun i Mars kada se tresnu po bilo kakvom aspektu, uključujući i poluseksu, vodi računa se ne otruješ od cigareta, od vina i tako. Zato što on daje ekstremnu zavisnost. Gde ti Marina na pola blizanca, šta imaš? Deset, uh, blizana sam ime. Pa, doviđenja i tebe će tresna opet. U Rikardu. Dobro, šta će meni da napravi svoj mojim mesec? Ništa, da se zamlatite obe u neku bi da vas je sramota prosto i da priznate ko je. Ja, ne, opet. Ja, ne, opet. Ja, Isto ne, opet. Ja, ne, opet. Ja, ne, opet. Ja, ne, opet. Ja, ne, opet. Ja, ne, opet. Ja, ne, opet. Ja, ne, opet. Ja, ne, opet. Ja, ne, opet. Ja, ne, opet. Ja, ne, opet. Ja, ne, opet. Ja, ne, opet. Ja, ne, opet. ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, lele, pa to će da ima i okanju, jer mese <laughs> i se na 13-14, sa 12, opet će da je tresno. E, slušajte, Neptun je osjećaj da ste mrtvi pijani. Pričao, ne pričao, neko isto vam je. Niko da. nešto ne reaguje. Ali slušajte, morate da imate, kako beš da ono, 5 plus 1? 5 plus 1. Imam. E, Sljedeća stvar na koju trebate da obratite pažnju, gde će biti Pluton, a on je od 19 do 18 ja. I to me jebe, i to će da nam prigode. Šta hoćeš? Pa dobro, šta ti pali? Pa ništa, sam kvadratinje i konjunkcija. Tu je da... Anton je rekao. Sljedeća stvar. Severni čvor je od 27 do 25 lava. Mhm. Uh -huh. Takođe bitan stvar, od 27 do 25 vodolije je južno. Lilit od 11 do 15 strelca. Samo da znam, kad imate Lilit i Saturn, da oni daju opštenje sa prostacima, siromašnim ljudima, sve što je Saturn odbačenim, škartom i ostalo. Pa da ste svi posipali Pa to je, oni su trenutno jedini kandidati za opštenje. No, da. možda, <laughs> neće biti opštenje. Asciniramo <laughs> svi do danas. Ovo je ono što vi trebate znati. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, 28 ringa. <laughs> Šta si rekao, vidio, majke ti? Ja, stiniram da. tako i tako. Takođe, preključujem. Isticam. Ima li broj liki da je aktivan? Dobri Zolog. Dobrije. Dobrije. Gde bre Dobrile nije ili bre? Ne, ne dobro odmah da A šta nam sad ovaj Hiron, Hiron, Hiron, Hiron predstavlja mesto gde ste vi povređeni. Gde, nisam ga i nasrpala. 28 riba. Sad će mi da pravi opoziciju sa Denisu. Pa dobro, i šta će da se povredim boleme uvo, da je prostiš. Sa me je ricu jedino da bi guže mi se sestra razbolili našu. A tebe nakoliko, koliko, na koliko ovaj, menja znak? Ne, mnogo dugo se on trombolja. On će do kraja godine da dođe do 24. Taman, do kraja godine do pozicije s mojim venerom. Do 24, on je lunac, jel? Da, da, da. Mhm. E sad vidite, ako obretimo pažnju sad na ovo, šta se događa? U junu mesecu imamo Suncu raku, Marsu raku, Merkuru raku, Pluton u jarcu, imat ćemo dalje ove, Urana u ognu. da li nešto imamo dole, da imamo Jupiter u Bagri, šest planeta u kardinalnim, e, su me čuli da šta god da imate u kardinalnim znakovima, Debela dinamika. Stres. Kad nam je sve njima u marginalnim znakovima, Jovan. E sad pa jebi ga. Ono šta je najvažnije za kraj Venera. Od 24 ovna, gledajte ovo. Do kraja meseca Venera dolazi do 25 dinka. Ujebac se sve će da me opiče. Što ovo da napravimo? Izvolite kako uđe u sam zikr, svi ćemo da prosvetamo, ko živ, ko mrtav, kako to da pravi je. 3. 4. juna pravi konjunkciju s uranom. 6. ulazi u bikar. Izvolite. Super. Samo se mi nervirajte, meni u 10. Meni u 9. Meni su da kažu na dređenju, baš ti lepa. 8. 9. Meni u prvoj. Meni u 8. Hm? Ajmo sad iz početka. Prva kuća, ko je rekao da mu je upravo? Ne. Prva kuća ima princip čega? Saturna. Saturn. Vraćanje ljude iz prošlosti. Ima da krene da te se priseća milijardu njih iz prošlosti. Mamo u osnoj. Šta je to princip čega? Saturna. Saturna pojava starijih partnera. I seks, seks, seks, seks, seks. Seks. Lidija, gde si Venera? Uh, Big there. Big there. Undrevето и ти и Йован Гаич ще se da se заинтересувате za nekoga koji se nuta. Tebi su svi puta, odmah da znaš. Osim ako nije iz A možeš i ti da odeš na neki lepi izgled. Jel da, pošto je to i dalje neko putovanje. Meni je bit jer meni će samo da kažu nadređeni, joj, baš si lepo, lepo ti stoji za boje kose, ali to je princip Marsa, jel da? Da. Hm? Šta to znači? Dovećiš udvarača. Dobro, udvarača. E, vidite ovako, meni će prema Veneri, sad su uhvatite zemlju vašu planetu. Mesec, ovaj mesec obeležava devicu, jel da? Mhm. Venera u devicu. Pluton, retro, trigun Venera. Saturn, kvadrat Venera. Onda imamo Marsa koji kako uđe u raka će da počne da pravi sekciju prema Veneri. Neptun, opozicija Venera. Uran, 150 Venera sunce zbrizano sa kvadrat Venera. Pa ima li jedan da me omanuo? Merkur, trigon Venera. Venera, trigon Venera. Ima li išto da je, da je Da li ima jedna planeta da je ostala? Nemamo nijednu planetu. Pa da kupimo kokice. Pa kokice da kupimo. <laughs> <laughs> se i poče. Nego slušajte, kako se planeta vraća unazad, tako vam se vraća neko od ranije. Saturn u strelcu se vraća u kvadrat sa Venerom. To je neko iz prošlosti. I je ovaj neko ko je Saturnom tip. To je jedino dosta ko dođe na GO. A i nije već oteram mu trilak. <laughs> Sad ću sve tram mu trilak. Meni u opoziciji se pušta dolazi. Da u opoziciji? To se, da, zašto dolazi? Pa ne znam. Pa ne Pa ne znam gobice. Pa kako da dolazi kako smo rekli da, da hoće? Jer ti ja rekao da sam se udala kad je Saturn bio u ratu s Venerom. Zašto? Jer on vam ne, on ne da Veneru, razumete? On nam pravi probleme. Znači on pravi kvadrat, kvadrat je borba. Dve suprotstavljene prirode. I ne dare nerida sveta. Razumete? I on kaže, osješ da se ti glava i lijepa nema. Dajte dve vam. Ja sam već počela. Moja je mirna. Ma nema bre Prošlo U stvari... Šta je pre prošlo, da već je tek bela i sada da nami? Na 15 plava. Pa da, pa vidiš se neće vraća i Jupiter kreće. Da živi pa kreće. Uglavnom je svaki plutom prošlo, da je na 19. A, čekaj, moram da u lipi ulala. Ovo, ovo je, da, ovo je vrh. Ma dobro, što je vrh, nego 9. E, juna kad krene Jupiter,